nepi ka 10 masih keneh namru ieu iya sah elehna hitung-hitung ja hiji dua tilu usir usir opat lima genap tuh urang deui ah, urang deui oh. jigana gede kene karep ka ibu ratu ariminya punya manga patanang anusjeng sekedjannten patanang dinten Ayenana orang-orang Kurraawa hampir 85% ya Supados Supados teeh orang-orang Kurwa ngiring rumah mau nama orang Kurawa tea di Unii anu paras daftar datang ke KB <coughs> tekengeng gitu Kasiapan saya ma tapi pan sih segera orang negara astinahijihing- 22 rampmpu Kaula tekengeng gitu saya ma way beli hati Kaula dayakin politik Dorna kalau ti punya tapi mening para penongtot eh penongtont penontonargi Ayenasunatinagara Astina anu daftar Ayenemak urang negara Astina Tonghijihiji tong 22 anu parantos daftar rempuk jago saya iya yeah. iya hidup jago hidup, hidup. Ayo. Yeresidor ya, bingas sakalangkung barang ngadanggu yen gatot kaca kedah dirempuh kayanan. <laughs> Halo, itu Tak geningan gitu kan, ya. Segala rupa oge kolot mah lamun ini tinitan maka hitungan. gedekar di mana kalau let tir di meni jam sabarha oranglengka sykutima Kablah mana orang buktina nasi Gatot kaca lamunku seranganserangan mahmumun tapi lamun dirempuku modca itu juraga dursa sana Bogor pisan kemi Kaaksa kalauin mereka perdaya mereka tipu perdaya muslihat supaya Bima Pah dititahan dengan ilmu ke laut di akan hiu Si Bimak modalbalikyo para purawapahan singtul kaspahan punya Bismillahirohmanrohim hati putih cya herannguherang Sabdaning Allah urung tanting damar kurung monserong ke dia serrangenge ka dia bulan 14 anu ngade gi tungtung hati pin karena dampak lenganjerik kadugalan jelek kematian tulung ini aki tuang putukwi dan rasa ke punya supaya akur jeng dulur jeng baraaya ter pas saya kait itu nas asah akhirnya dipakai nge baturnya Muhammad mati date matutawa jadi tolong ini aki tuang putuh padawi rasa ini kear ujar siap ngajar gitu ya, aja aing Citra Yuda macam-macam ke Citra Yuda awas ya. ono-ono itu modar kata saya iya iya iya iya iya wapes es wapes rek molor mah di mah hei. udah guys mah di gogobrong ka ditu siap oh, makanya nyarekan kain lembur gitu turun gelut cing aing turun sa ayo gelut kabina-bina teuing gelut cing aing sok kabina-bina teuing Wajir, oi. Bener le terus le, terus le. Aku mendukungmu Mole, Ale ayo. Nanti aku sawer le. Lawan le. Le, ada gocap dari aku le, kalau. tuh did maulah somrajin kafir keluar kuningakan kaurang astinayakali-kali tekengeg nyarekan anu nonton nun nontonmah bebas bade moyok bade muji eta hakna penonton punya desa kali-kali tekenge nyarekan anunongton Nunongton marak naon ter ramek lala jo tere balik Boga duit jajan teboga duit nganyuk. kurang ajar Jepani tiara di ponaran ku Aisyah Kurang ajar Gatot Gasa maju wet. tabG kalakah huntu si goblok deh kalakah huntu dikaharapkan lamun bikin maka aing demi Allah si Gatot Kaca 5 menit beset aing ya aing jager cambai ya bersantan lah macam-macam kau orang camai ku aing dikit anjir ta nah, ah, umantei punya oh, eh, eh, emanging singa Depok lempang di kenangan merendahkan martabatkoploks jammpling maka jengtungting pong dungting pong yang berkiramikaya anak-anak antawisiaago sarang peminat nangi hiji yangp mulia anak-adik jayaan kasah yang Radim jatuh kasa kalau memang sesah layan tandingnya penulang ten dandihan dalam him dessan sampur Cagurang tunda dihanjuang siang gesan aangan parai nyekot tinggalkan bakal kazam berdeius di kampung anu nyingkur sisi gunung katalah Kaungtumaritis Desa kenal gorowoong pangan rekan seuh paras kasih puku panga weuhan aspang bisa Kakupangdi senyatekkisab Da Palon Luras Semar udahdapa warnawarikula warga Semarten ujarkall Muju sed diprihatin Umargi ayah wartos Bima paras maut di lautan atau Yesmar sapala putra rengating penggali sedih prihatin ngadangu nawireh bima parantos maut yang bulan wa tadi kakang silaing ketu gitu ucu doh sae kurang nyoreang nyawang katukang dulu ayah anak doh juragan bima kawartoskeun maut tilu ucu jur salah lemur er saja jagat dicu kawartos gen juragan Bima ngemasing pati temakaning per layak di lautan dulucu nah Ari rekte percaya ucu dagujudrut salah lemur paranto spiral itucumoho Mari percaya dugi Kauna lay kapenak dulu ucu maha jadi mar je dulu Ka si lain si cepot Ka dia gera ucukak bulan Desurku ba ituwa eh. hmm, dewegit tencurraga Bima de Hainya kamp waasku bager nanya geh kasar tapi hati nama bersih juragagan Bima de Jung bager kawek teh juragagan Bima Made pagarkuma hmm, mangkaning janji kewek juragagan Bima rekang melikken HP dua pintu Wah dua kartu me udah pintu lagi make jati de ਐਸੇ ਤਾਂ pata. sban robah mangsa ganti waci ilang bulan guru Nyung taun sok Minang kabanungan sanajan manusia ngalamun salaput umurkah hayang patema tema karep pan anging kadardar tinnu kawasya nubaka kas seorang jeung kar napanmoyaperti anu kar napan ku dewek lu jauh tinnyangka dijuraga Bimak rek perlaya laut maut tadi mm. tapi para denek itu genteng-genteng ulah potong sanajangentung digotong ya kurang ngadoawe mudah-mudahan juragaraga Bimate di tempat gendinakannikmatan Mgggu Pangeran di laut ada eh, urangnyaal kaannya hari manusia dipungkung kupati munddatang sok ngadodoho bisa burang bisa puting hantu pilih-pilih mangsa sanajan ngajerit maratan langitngeseak maratan jagat pasti ngalakal maut mebaal datang ngan beda nalakng panuri ya je jalan beda-beda dulu ya <clears throat> diblokpangumaahana Pakkuboem Kacamatan Kerta Jati Kabupaten Majalengka karena ba Lurah Asep Supritman kepala desa Paku Burem miwah Ibu Iikas Sartika Hai <clears throat> diraga nyepitan putra Accep Praentan Prilian pita mudah-mudahanepteikanai diakennas rupa marbahaya rejekin jauhcunku datangca gera Ka kore ngca dewasa jantan Jami anu guna kanggo negara guna kanggo bangsa oke hirup na beragama amin murang kali jan Jami anu leh amin ya Allah ya robbal amin alami dulur-dulur aya Bapak Haji Tri Suseno tadi suping pengersana Bapak Wakil Bupati Bapak Haji Tarsono luan eh, tilu bulan Bapakna masyarakat mudah-mudahan Palurahancingpan yang Yusua panjang jabatan nana didoakan gunya luar biasa Bapak suppriat mantul bag hukumtos Hai kepala desatnyaeta salaku pepuhu di kalurahan di kedesaan belum dianya segala ayat bahwalah mau di desa ngaron di kampung-kampungnya si eh, bena lainngejaga tajahatan ung ngajaga bangsa Tukul lo Pak manfaat bisalahiran tidak mangku bantuan kusinen lagu ngarona ah darah ngarona urang ngarona ngidar ngurilingan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti Nima tuangan bahu lama shammpunya Wi tuangan bahlama barudak nama komo di kota mualpalun ganyowa ya tuangan bahulamama tanpa kimia tanpa bahan pengawetan matakolot kurangrang bahu lama syrehat jaraja pernyang umur kalaut turang bahulama lain nganung harti umur kumaakanan tapi pan u teku mas di dunya daya syrelinnya mata ku dijagapik Ba lama pan tuangan menyemakijeng ayaah putri noongnya awu wajib tuangan bahu lama gagetuk wa tong tuangan bahu lama cimplung papais tuangan bahu lama Ayo namanda udahente asing karena celina dulu makaayo hot tuh non punya hot panas anjing bayang anjing kermoyan dilebok menurut hamburger hamburger teh hamburg duit ger pas saya karena danatnya pinuku kimia pinuku bahan kimia yang kayak nama panyakit penyakit A nama barurat pakai aya penyakit diabetes tuh penyakit vertigo jantung koroner penyakit A nama kanker ganas kanker geddangnya ganas <laughs> ya penyakit nama ara asam urat penyakit Ayuuna ckungunya DPD tuh bahu lama atau penyakit paling Oge budhu ha penyakit bahu lama senang nga cashrek penyakit bahu lama boro ketos <laughs> punya nongtol penyakit bah lama mau hapur hapurmah gampangnya kula ja minyakkan bes belek bahwalama penyakitrenteng eh, kulanas apa sih lain kulanas kepadalong kulilin ca gitu isikan tedulu dikari dii T disepankan karenag karena tamaga bah lama karena langsung dihar karena langsung karena piring ke diakel helak karena dululah ehlah dulang Gusti mata sang ubahlama kuat pakai ayagenya sanajan luar biasa Meta ngarenaken ka kurang bahCD kalau kurangpa linterati apik budaya apik ner-bener dipakai titi rinti nasstiiti tur hati-hati saban waci mawas diri cabban mangsa meiksa rasa mipitmitbe laripakinya segarpikt lawe na naon te oh, dibismilahanlang para wudhu digawe wudhula bisa <clears throat> batal wudhu pajikan ba-bapak pangpang na ibu-ibu digawe wudhu digawe punya doaku simpanjang jabatan nana nyanyepitan para menyepitan timpo wayang ko <laughs> kopi tuh eh. ngomong ngomong kopi kopi kopi eh, usaha kopi di hmm, jangan hammpua si lain tariking <coughs> Hammpua tukang kopi eh, didoakan tukang kopi si lain Chingbung Har Amin gitubunghar tukang kopi C aya peningkatan tidak dagang kopi teh dagang teh haha- <laughs> punya nuhocing sehat aya hikmahna dewek kita ditetunuhtos duit jadi jaja Pangeran masyarakat kejadian gaya hikmahna dulu ya ayaah hikmahna Pak yatak numuka dulu tem nuka rasa namun menjadi elmu rugi oh, pakai cokot hikmahna punya chuping kan ukaguan maksad diberre baliknya di bahan dience ten kotak <laughs> dekiniada dan eh. bos kos luar biasa bosngkos nyawer kadawe kabilun bos punya dowaken ku mang cepot sing bala leharcing hajat Hai tabbu wayang <laughs> ah. <coughs> Ah, Uh-huh. Hmm, percaya ke Indonesia Ka juri filmgu tonghayulamkkemari gara-gara ngebahas dengan jurik tahayu jurik deh Hai ke nakucuri jelama apaku juga pernahyadina berita nggak ini telah meninggal ba anu karena telah diceket juri ya <laughs> telepon kubus na bos nyaempung tengarku sama bubukmu <laughs> ya katatahyu jurinya dipercaya laing tirislogk sed sak angin ngaebuon Bismillahirrahmanirohim nura tun Jaya nulingih di sirah cair sangang ratu mood putih bumi mga banyu mingkem ah m ah m bala la juri ge bacuri itu bala mari kuota ha <laughs> biljinlekoh ya Bismillahirrahmanirrrahim simaing sima mau mau si ku mau mau ka Kidul aing ka kalir maungka kulon aing kawetan maungka luhur aing kahanaap Alhamdulillah tepopangijing mau semetwe punyaon Hai nanya Hai hot Hai sah kurang mana punyaon di zaman Bel anu ngarane tungtunggu on on on onon <coughs> pot punya aya apa gajahuhnyi <laughs> <laughs> le na halo akbar ya jika karena maneh lucu aja <laughs> gajah punya <laughs> sibu maumbolan Batur Hai kemana sudah walau-ula kemana siapya ditukang Hai lewan Oh gajah pinah kontrakan halo akbar si kemana karenaep denjar-gajahngenok di situ eh, oh, punya gajah ba halobar <laughs> <laughs> gajah memawa kantong periksa melot gajah-gajah teh kain Eh, denganri aya gajah adalah tinggi etik halo Akbar stroke mana apa gajah strokeaha tulangnghur Hello Akbar doraka kakolo teh temenang gitu bina beda teh sukan teh wah gawir di dia baik teh ya gawir bener wasi kuring teh jebol kana gawir iya dah ngadur hudud sukan teh di mabok gawir iya ada babak belur Chưa Tai nạn không Chị thề Thằng cái bậc ấy Chưa Rồi cả nên Aduh, apunten Bapak, Bapak apunten Pak. Heureuy mah heureuy, heuh jak. Eh. Gracias. say mual musna pahaji asapai eh. di Karamah eh. mu sa panjang orang gu acontecendo Bangkanakar dibata kos kospulmi Oh, man. Upami agan yetiri riwa pangilten agansekubumi te ditampi ujaga Te di tarima ommo pen umur Be alam jadi arwah Mar Kaangan kapedol Pukaenassaran dunya jadi arwah marakkaangan ayat punyaan ya H tem ada bangjang ayah anak yang jangan hudang juraga ageng masih kenaju menenjang udang yang yang gan sopan sifat yang anak punyatongan tegang di piwarang kuguru Dona ini diwarang naoning ditah ditah dengan Tirta Pawitra Tita hmm. naon Pak cairman tadi alas dibraing ini tangka Kai gepang ge di tengah leweng di perut di a Ka di perut diut luar biasa juraga gandi mana datang hij satu naga naga naga luwi gede ujungngkap <laughs> punya cahaya papat warna nih putih kuningong putih kuning Abang Abang sayang <laughs> cahayala-lilanga wujud jiji makhluk makhluk laana itu a lutik jadi mar Kasim pula nanajati diri namun hayang nyahu Kagustina perlu apakah dirinya dimana-mana guys apa dirinya pasti nyahu Kagustina dimana-mana guys apa Kagustina maka ngerasa bodoh hirup lain bodoh tuh bisa nulis lain bodoh tuh bisa macaak tapi bodoh di tahu bakku dan Hai salahlama agan di peringganani tay kejadianganjadian na udah ka sapparans nagan kawartosken mautgan Hai puntennya terhadap kirang sopan naun tuanggawapan lelenggohan Atana pirana sing gong Agan Hai sapparans na kauingkusaana punya tuang garwa jadi ranat an boohhun lomo Sy demi Allah demi Allah untuk akan demi Allah akan atau dipercaya semuanya makannyamak kope bohong dipercayakan demi Allah meninggalnyablo de namun iutnya Aisya naon Agan upami agan Ka itu bad ngawutnyawut anu ngalamar kap tuang darwa atau batalmut ka dong Doragan kacap jadiing Muhammadr Agan keai ikhlas jeng Riho agarajadian tehnyaak dibalik ketete ayaah hikmahnah Aayo nanti tita gelutku ba merebutkin ibu ratu hari ini antara anakaknya ba makaita naut ke anakaknya ba tang kago kamu kita cara nama juraga bima juragangatotot kaca merebutkan ibu ratu banya ngabinya but ke naon toging iniit kait tu mabira waing. pakai baju naon aing mah koji sim abdi salira bari pasian acu si semarek bari baju semohon tong dipercaya kan makanya mere baju mana kita di baju yang yang yang yang cicing yang palupuh tobros koplok teh Huh? malah manar aya ijabana At ngada-kamalengit diri anu saykti ilang warna nus nyata ngejangngelek Dadi denawa kayan Mujuati nujuana salah Muju ah. yati wujud dan rasain busanainana pisan menjadimartah upmimah mau benermu eh, mau pemiaaga di Pas nai Abi pesulat merah <laughs> merah jesim api panenan masih kasal nyaeta Pawana suta pawwana sutamohun ayaah hard ayaah Pawana Ari Pawana angin pawwana de anginmohun Syuta te anak. Berarti lamun Semar Syuta entong. Nah jadi Semar anak entong. <laughs> cepot Suta doma Jadi cepot anak doma Berarti bapak domanya. hei hei hei Koplok deh ya. Ya, beres Mar. Sok ngiring saya marah agan. Siap Mar. sayang debat Bapak nutu mikir mikir naoning ya apaan orang TK itu terk nyamar juragagan Bima jadi pawa nasutaina urang piluan bareng J pauta di pering TKPnyaunkak bener minum akutri <laughs> punya mua yang wa apaalan di peringgangi hijau kasih lainj kasih nawala ditiup percaya kau kepada baikk- lain naon di ini yang gede hutang eh tahu nyak anjuk wae oh dari ka itu loba nu lagi aki mapan nyanyuk deui aing ayo aja teh bayar catur di jalanan Pawana Suta Karing Semar Badranaya Sapala Putra Warantos dugi Dei ka Pringgandani anukiwari Raden Gatot Kaca parantos padu harepan di sarang Parapatanang sadaya Beki siang beki rame kayaan ieu ya saya marah nanging sadayana para patanang jadi pacunang kassafi Na Raden katutca memang luar biasa patan tinggal hiji dirinyaetatinagara Pitipura Kakasih Praabu Pupadenta Kaana datang nirattanga Satan tangan, deman Ewuh mangkole nyandrana rana yakin aing Arimi bakal kaboyong kuai. panangan usyajengnah yaeta Praapupus Patah sakting negara pianti pura ya Hai punya eh. haha kamu gua di <coughs> nih ha <laughs> eh, apa ya duraga Gat gaca ngalawan buta gede dulu ituyuet Sumedan banting binantian dulu limuning rakitan Lirkuda papascangan oh, tapi adawek Meta hariwang lu ya eh, hidup jago rawwan jago terus tong p jago terus anhel punyanya padaaga ya inganggaga lulan Paingan diri gunung Lucysi cacing Paan tersangka sarabuk sammirangnya muket oh. dan jika tut gajah tersangka itu uh mau yang tibatan aing mawapaisan kosong Kan negara dajengetami diculik diluk culik dan wayah namun para badega karenalengah tinggal iburatu Arimi anu dipangkan diapapanggan wayahna culik la pun kabeh kesuk Hmm. Syaha Kakasih dan Kakasih Sy Imas nah ada I Mas mawewe Bang Kakasibi Kabo maksud hmm, Kakasih Tengaran ada oh. nabi ya Ali barlian Ali barlian gimana dibuk antara hari nu tukang Abdi Kulan ya Agnes Monica hmm. badai ngiing saya marahmohon Sallina sanes oleh sanes Syha nu tukang saneses Abli Ipumajil Made Pak ataugend itu mohon haha punyaji kaulat Bogo kaiburatu Arimi op oh, pasti pasti kaduana Paduana kaula hayang boga anak tu ngaana Gatot kaca Dayek di aku anak kok kauula Gatot eh, kaca ba juga siwalawala marukan lain bana dawalanya padahaltete Bapakna dawalanya ge lamun lalajo mah teu ge heeh heeh iya beres teh bae nah engke jadi kieu ngomong da bae <laughs> siap mah ngomong jadi kitu alah es kumaha komatnya haling haling nu duaanana nah, haling saya <coughs> mangga kulen mangga kulen mangga mangga mangga bos kulen haling haling saya mangga mangga ya Tanaga sama tabdi tilu kali. Kumahanya matna. Ya mata palur rahasia, palur rahasia. Beres. Kali, kali, kali, kali, kali. Come on, boy. Kirang Tanaga sama tabdi tilu kali. Kumahanya matna. Bos pajar, bos pajar. Ah, gitu. cocok. Nya jejernya, jejernya. Begitu. Beres. Ah, dua, aja habis. Sok mangga mangga. Ite bebas, bebas ilah peraturan kumama dewa. mau tibatan ke era eh, Su diaku bapak kasihwala baru karena lain <laughs> Bapakwalnya pada apawalnya anjr sudah tiba sudahwala pengen bau bater ha <laughs> maju so punya pemanaong kurang What? Gatot kaca kaget ningali kejadian Edan luar biasa tenaga jelema apalun kena jurus-jurus aing ya. lalajo satimimiti kurang aja di payahan gue eh tekengeng gitu ka bapak teh najis buat papa kasih ya dawala kayak lain dawala kah mo <laughs> ini pijaken kaurang diengke malamun ngawaang ulah maka lakon y nahku naonwah naon eraak menyesemar olehhan ci eh, aja eh. ha <laughs> Wes. Kena sayang kumamparan. Yo. Barang Raden Gatot kasabarengan jamak iya pawana suta. Leles lir kapukai punang lir kapas kau jeung Wes. Ose. Ayo udah. Kunaon jakok Oh, oh, oh, oh. oh. punya pemen lulus pemen eh, batu eh, ah, eh. luar biasanya oh, udahdang nggak kebijjaan tak tadi nga aku bapak kain itu Sudi goblok mau eh, eh, barang pamet panem posasa dayana ningaligatotot kacasa dayana kagetnya atau iburatu aremi kepada bandga ke pepohokun sedang kenia ami di kapung kepada dannawa tayanbuung silakata Paulten bantu tinggal iburatu dikepung kepada buta-buta ee eh, eh. Marini Ratu Pringgandani dikepungku para denawa hmm. nyata ku para denawa buta-buta yang pansidik yang jadi opat beda ampun ah, turun nanti emangi maculina kaya ampun oh. tenang bebeman tenang kurang doa akan lembur Bang alam bebeman Thank you. Daik dibawa ke bendara. Eh, Ada naon ke bendara. Apa sih yang bendara adanya <laughs> Tidak kericu. Ampun, wia. Wey. Ayah. One, two, ayah, ayah, ampun bang, ayah, yap, eh, eh, eh, eh, eh, asik sakar eh bener ah. kuat eta ya, Uman teuing macam-macam kah hamba saya. Ya, leret kang ke belakang kang. Leret atuh ah. Hmm? Leret ke belakang. Ada. Ya, ya ada neng di dia mah teu aman neng bulan teu aman benda neng aman kena wih bibit kumetan mana dulu itu putri nawe payun di payun eta kan di payun di pengadilan agama tadi eh dah punya Bo memus banget tuutupanukuraan kurang ajar syarat nyokot putrire gunungan ah. menang lance menang polos lirik kurang ajar Sy punyakemmond dong bayaya 25.000 balagu jematekab nempok casing wgkul hmm? nebo banget wongkul padahal lain buka gerakan gerim mil dibajeng Kaku punya kita mana ke Symi modern eh, goreng-goreng tapi goreng ngaji Halo akakbar Subhano hobi hamdihi không bị bị bảo chưa bạn nhỉ bộ là gọi có gây là bị là làộ là đã bị nào anh bener di pora najjing dibalik siwat kurang pula gitu kasih pula gitu Arimi jadi mua kawin jeung aing waduh ibu ulah ibu ya. Datang niratang ngademan pisan nirat sangat deman coba jauh manggul Sok badai kumaha ayeuna Ratu arimi. mau pada diikksi kita baca dicak di walang-walangnya kau anak-anak kau atau janji sangatstes pun anak bakal dia akuku kau salah laki-laki batinpun ten dalamut kas tetega Bu Hapun ten Satria Giji anu nomor pokona Satria Te Ulah Jalir Janji lamun Jalir janji anjin teh lain Satria A Jalir janji TK golong jelemah munapi jadi golongan munapi golongan munapiepka Ibu maridoda annji Rid me kuratan takdir ibukerassaran pengawasan umurbo alam ibu Ridho digantikakang Bimaku bangetbu Raden Gatot kaca emot karena Pur wadakksinekmu burua wiwitan Daksina wakasanana emut yen Satria saketik oge ulah tina janjina Pati Raden Gatot Kaca Kalayan Ikhlas Turido muruk lir kapuk bunan lir kapas kahujanan di ipawana suka. ten Ibu. punya Ridho naon Bapak maneh dinti kuno patut Pangeran men kaj teguman tung kanrup pangkat tapi Pangeran men kajil magguman tung kan ka ber hati <laughs> anakinging eh. mau menyebut anak enak monyet si belum punya untuk bag namun caranyahunto kaca baik manehak kawi je kauula nusanara harta kakayaan tematatak jadi jaminan pikan kebakjaan manusiahun <laughs> lami lami kuri naku ikhlas nadento yama jati pulangka asal tadi dia wujudkan asli tadidina ngurut cahaya sesekar hot Ramadan wajib Timur Cakaya sesekar ingwang Cakaya Gilang Gumilang Ramadewaji entot anak ing, luar biasa syatot ditimbang waing mong mong mong punya <laughs> Kabunga jengka Bagja pulau warga besarbima muaasa kagamar kubasa sana Janniskumaha Endah Nabayage sing goreng ka Kasenang dunya lain ukuran harta lain ukuran sing horeng kesak jengpangwasa nomor bank alam ke bagianantiljan Ah, sakit sabarkan jaha pun dan Indonesia mudakelapatan Sakali di mudah-mudahan pulau warga besar Bapak Lura asep Sadayana Ching di tetap menrahmat seorang ketulung Allah subhanahu Wa ta'ala amin salat anun nonontonmin salat laluu ditonngton sakkali salat tetap salat sakitti putra gerijatilu per pamitan sanas pesenan sanawako kurangasa patepung la haturcap